Ben isterim saygı dosta Çıkmayın siz sakın üste Ben isterim saygı dosta Çıkmayın siz sakın üste Yazda kışta her nefeste durmayın hiç Allah deyin. Yazda kışta her nefeste durmayın hiç Allah deyin. Allah deyin. Allah deyin durmayın hiç Allah deyin bu dost kimdir dersen eğer şu kadarcık sevsin meğer bu dost kimdir dersen eğer şu kadarcık sevsin eğer bu iş dünyalara değer durmayın hiç Allah deyin bu iş dünya Lara değer durmayın hiç Allah deyin Allah deyin Allah deyin durmayın hiç Allah deyin benim dostum değil kötü Kötü diyen kendi kötü. Benim dostum değil kötü. Kötü diyen kendi kötü. Kötünün kötüsü kötü. Durmayın hiç. Al sahteyin Kötünün kötüsü kötü Durmayın hiç Allah deyin Allah deyin Allah deyin Durmayın hiç Allah deyin Ahmet bende, ben Ahmet'te kavuşuruz kıyamette. Ahmet bende, ben Ahmet'te kavuşuruz kıyamette. Bunu bilirler elbette Durmayın hiç Allah deyin Bunu bilirler elbette Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin. Durmayın hiç, Allah deyin. Beni seven, onu sever, onu sever, beni sever. Beni seven onu sever, onu seven beni sever. Sevmemişsen onu eğer bunda hizmet neye değer? Sevmemişsen onu eğer bunda hizmet neye değer, neye değer, neye değer, bunda hizmet neye değer.